Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Zaman akhir, zaman akhir Akeh iman podo keplintir, podo keplintir Mergone keterjang banjir Menungso nera gelemikir merkone keterjang banjir menungso nera kelemikir banjire kebudayaan parat ingkang rupa-rupa maksiat Rupa maksiat menungso nera kelem tobat banjur Allah nurunake laknat menungso nera gelem tobat banjur Allah nurunake laknat Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Akeh bencana ing kono kene Gunung jebluk gempa bumi ne gempa bumi ne pengangguran banget ake krisis moneter ono rampunge pengangguran banget ake krisis moneter ono rampunge Korupsi merajalela terjadi di mana-mana, di mana-mana. Kenakalan poro remaja lanang wadon mendem narkoba. Tenakalan poro remaja Lanang waton mendem narkoba Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Sing ois domare nono, Sing turung ati-ati yo ngati-ati yo Ayo podo enggal tobato ben uripmu bisa mulya Ayo podo enggal tobato ben uripmu bisa mulya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 إمة بدوام ملك الله Doelingo iki zamane wis tuwa Tuntunan agama do dianggep kuno no ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino ajarane wali songo werna Zikir tahlil kirim dungo lakonono Moco Quran lan salawat kulinono Ziarah kubur ojo nganti dilalekno ono carane dakwah lawan budaya umpamane kaya sunan kali jaga pituture lepu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala zaman samono akeh para manungsa nyembah berholo Banjur sadar laku musyrik ditinggal no Podon derek ajarane wali songo La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ojo sira banget banget seneng seneng no alam dunya malaikat juru pati lirak lirik marang siro oleh heng lirik malaikat arep penjabut nyowo siro oleh heng jabut angen teni dawe kang moho mulyo. Ojo enak-enak turu elingo marang patine yen dipundhut Gusti Allah menungso kare ketune umur manungsa bendina suto ayo para kanca padha ndang Urip neng donya pira suene diumpamakno mung mampir ngombe La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Josiro siro banget banget seneng seneng no alam dunyo malaikat juru pati pirak diri marang siro oleh lirik malaikat arep pencabut nyawa siro oleh jabut angen teni dawuhe kang maha mulya ena enak-enak guru elingo marang patine yen dipundhut Gusti Allah menungso karek ketune Umur manungsa bentino suto Ayo para kanca padha ndang topato Urip ning dunya pira suene Iumpama nomung mampir ngumbek صل وسلم دائما على احمد صل وسلم دائما على احمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب قد وحدا urip pisan ora mung jajal jajalan amal irosina Kau Israel nyabut nyawane Tekane Israel tanpa kulonun Tanpa nembung rusam Peyan kulosun tajam setahun Najan sirad remi mil suki panun Nuli sirodi utem newong sadesong Plesir-plesir nun sang bakeloro tekan kubur sing namoni rupa-rupa Allah dawungi badangmu isti epas ora suwi sak pedote nafas yen wis bali ngarsane Kering lekar nganggo topeng kapuk kapas Soli صلي وسلم دائما على احمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب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 دنيانا وأخرانا وسلمنا في دنيانا وأخرانا أنا دنيا أجا بدا من دار مندير أجا kar pepekir opo siro ora podo kuatir opo siro ora podo kuatir bakal ngadepi malaikat mungkar nakir Ya ilahana Ighfir lana Ya ilahana Ighfir lana sallimna fi dunyana wa ukhrana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana ana dunya aja padha enake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 في دنيانا وأخرانا وسلمنا في دنيانا وأخرانا Ono dunya iku namung sakwetara ing alam poko elingono lamun mati sangmu opo bondon dunyo ora bakal digowo La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiq sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung turung ketekanan malaikat juru pati Aja siro banget banget Gonmu bunga ono ing dunyo Malaikat juru pati Lirak lirik marang siroh panglirike eh, malaikat arep njabut nyawa nira oleh njabut angen teni dawuhe kang maha suci sang ise didawi banjur tandang karo aku iki mung termo siro ora kena semoyo Lu rasane wong neng neraka klabang kures kala klabang geni ulo ke Rante geni koto geni Cawisane wong turhoko Jonggemam pangdawuh pengeran Jonggemam pang tinggal sembahyang صلاة الله سلام الله على tu jarane wong nyipata netepi jarane panggonane eling eling siro manungso sadurung mati podo Allah 森林。 ibadah kula istiqomah, ya Allah kula nyuwun pecah kula husnul khotimah اللهم أحسن Kang kula nyuwun husnul khatimah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina solatan daimatan bidawami mulkillahi urip ning dunya ojo podo ngersulong seneng tansah elingo maring Gusti Allah kang maha kuwasa ati iki kudu ikhlas lan narimo akeh sithik jatah kang uh ditampa urip ning dunya aja padha ngersula seneng ndonga nindakno dawuh agama Rino lan wangi Allah sampun maring sekabehe nikmat uwis dicukupi menungso menungso tita pada rizki bedo amri hasil kan sejoku kudu ugi itiar kanti ikhlas lan lilo وسلم على سيدنا صل وسلم دائما على احمد صل وسلم دائما على احمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل نعاه بي من قد وحداه Eman, eman teman Wong sugih rasembahyang Eman, eman teman Wong sugih rasembahyang Nabi Sulaiman luwe tukih sembahyang Nabi Sulaiman loe sukih sembahyang Eman eman teman wong melarat ora salat Eman eman teman wong melarat ora salat Nabi Ayub luwe melarat tetep salat Nabi Ayub luwe melarat tetep salat Eh Eman, eman teman Wong ganteng rasembahyang Eman, eman teman Wong ganteng rasembahyang Nabi Yusuf lewe Ganteng yo sembahyang نبي يوسف লয়ে গান চং ইয়সম্বাহিয়া صلي وسلم دائما على احمد صلي وسلم دائما على احمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا إيمان إيمان تمان wong ayu rasembah Eman, eman teman Wong ayu sembahyang Siti Fatimah loe Ayu yo sembahyang Siti Fatimah loe Ayu yo sembahyang Eman, eman teman Wong kakah rasem bayang Eman, eman teman Wong kakah rasem bayang Nabi Ibrahim loe Teh gagah yo ya sembahyang Nabi Ibrahim lawe gagah yo ya sembahyang Salatullah salamullah ala toha rasulin Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah repote dadi pedagang salate digawe gampang opo maneh dagangane laris durung salat ngakune uwis repote dadi wong tani salate digawe lali opo maneh wayahe tandur salate diundur-undur repote wong garap sawah Salate sak wayah opo maneh wayahe panen salate ora tau kopen repote wong dadi supir salate mung mondar mandir opo ngoyak penumpang salate digawe gampang repote dadi pejabat salate terkadang telat Opo maneh wayahe rapat salate diloncat loncat Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasul Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ojo siro banget banget gonmu jurupati lirak lirik marang siro malaikat jurupati lirak lirik marang siro goneng mongso kudu budal rakena semoyo yen wis teko titi mongso kudu budal rakena semoyo larane sekarat pati sewu loro siji mergo uripe padha lali marang tuntunan agami mergo uripe padha lali marang tuntunan agami ninggal salat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni sing dilakoni mulo urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi mulo urip sing ati-ati tembe mburi ben ora Sapa wonge iman taat ring dawuh pangeran dawuh pangeran uripe tekun sembahyang ora lali deres Quran uripe tekun sembahyang ora lalinderes Quran Rino wengi seneng wiridan amal sunnah dati pakulinan Dati pakulinan lamun mati sekarate gampang gampang ora krasa babar pisan lamun mati sekarate gampang ora berpisah. babar pisan Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasul سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآن bakal padha ngamal ora ana ganti kenjaba telung perkara kang wigati sampo pengin slamet ayu dikondhe sepisan rupa Kang jembar berkah Ilmu kang manfaat iku kapindone kanthi ta'lim Insya Allah selamat dunia akhirate Dua anak soleh iku kang pungkasan Bagus pakertine صلي وسلم دائما صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب dawuh ne mati besok ning akhirat ake sing jaluk bali pengin arep ibadah bekti marang Gusti sakwise ngalami kependusin gekirisi Kanjeng Nabi dawuh sejatine mati Sauise mati ketune kepati-pati Sing amale apik getune mung sedidik sing amale ala getune tumindak murka Nabi Ilyas wae arep mati mrebes milih mergo mung ana dunya kesempatane ngabekti nalikane mati sekabeh dilereni sauwise kuwi padha ngunduh wohing pakerti mumpung isih ore padha ngati-ati ayo diakei ngone bekti marang Gusti Ojo nganti ketun ing tembe mburi Salli wa sallim daiman ala Ahmada Salli wa sallim daiman ala Ahmada والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah الله Eling eling siro manungso Jaler estri enom tuwa enom tuwa Saben dino podo elingo kapan-kapan nampa timbalan saben podo elingo kapan-kapan nampa timbalan Timbalan e kang maha suci Gelem ra gelem pakale mati pakale mati Diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli Diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa rupa manungsa cucukane umah dawa tanpa bantal tanpa kloso cucukane umah dawa tanpa bantal tanpa kloso umae ora ana lawange turu dhewe ora ana kancane ora ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disawur kembang ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang Tonggo-tonggo podo nyawang Tangise kaya wong nembang koyo wong nembang yen ngaji arang-arang pertondo imane kurang yen ngaji arang-arang pertondo imane kurang luwih lara luwih susah rasane wong ana neraka ana neraka dicawisi gondo geni klabang geni ula geni dicawisi gondo geni klabang geni ula geni. Ulo nesak kluku-kluku Nyawisi wong kang orang guku Kang orang guku Sing wani pengeran, pangeran Gekampang dawuh pengeran. sing wani maring pangeran gegampang dawuh pengeran luweh mulya luweh mukti rasane wong ana suwarga ana suwarga dicawisi widodari pitung puluh punjul siji dicawisi widodari pitung puluh punjul siji Ya Allah kita nyuwun gesang ingkang istiqomah istiqomah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله Para sedulur mengerteno no yen ing alam kubur bakal ono ono pitakon enem perkara kudu bisa anjawab sira Kaping sepisan pitakonane Gusti Pangeranmu iku sapa? nulin jawab kelawan cetha yen Gusti Allah pangeran kula Kang kaping pindho pitakonane sapa iku Kanjeng Nabi Nira enggal jawab kelawan cetha yen nabi Muhammad nabi kula Kaping telune pitakonane ya apa iku agama nira jawabane ora ana liya ya iku Islam agama kula kang kaping papat pitakonane kiblat ira ya iku apa Ka'batullah iku kiblat kula kaya mengkono jawab posiro kaping limane pitakonane yo opo iku panutaniro kitab Al-Qur'an jawab posiro yo iku kitab panutan kula Kang enam pita konane, Yosopo iku sedulurira kaum muslimin uga muslimat Yo iku kabeh sedulur kula الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لا حول إن boten wonten toyo lan boten kiat kejawi angsal pitulunge Allah kejawi angsal sarang sami taubat dateng pangeran monggo sarang sami taubat dateng pangeran mumpung turun podong ora putu ora mantu ora simbah ora putu ora mantu kabeh ngamal Allah bagus wis neng pukul. kabeh ngamal Allah bagus wis neng puku Allahumma salli wa sallim ala sayyidina تائماتم بدوام ملك الله pitung werna manungsa sing oleh ridho anugrahe ayub iyub wit suwarga ora mlocot kaya wong kang akeh dosa kapin pisan para pemimpin ingkang adil KAPING do wong nom noman ora jail kaping telune wong kasatrian krana gusti kaping papat arep maksiat nuli Kaping limo seneng sodako kanti lilo Kaping enam marang masjid ATI sengsem Kaping pitu eling duso eling molo Nuli nangis kaya dene wong disikso mulo dulur ayo eling lan waspada ojo ngasi urip sepisan disio-sio Mula dulur ayo dang podo tumandang Mumpung durung amal kita podo ditimbang Allahumma salli wa sallim wa سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام pitung werna manungsa sing oleh ridho Anugrahe Gusti Allah ora liya ing akhirat kayub iyub wit suwarga bacot koyo wong kang akeh dosa kaping pisan para pemimpin ingkang adil kaping pindho wong nom-noman ora jai Kaping telune wong kasatrian krana Gusti Kaping papat arep maksiat nuli wedi Kaping limo seneng sedekah kanthi lilo Kaping enam marang masjid ati kasengsem Kaping pitu eling duso eling molo Nuli nangis koyo dene wong disiksa tulur ayo eling lan waspada Ojo ngasi urip sepisan disio-sio Mula dulur ayo ndang podo tumandang Mumpung durung amal kita pada ditimbang